Kio estas grafika romano? La israela ilustristino Rutu Modan. Grafika romano estas bildestria COLLECTO, kiu male al kutima i bildestrio el donita i kiel sin sekva i parto i au albumoi presentas pli longan rakonton. Giuste kiel prosa romano faras tia racconto estas mem concluda, cae cutime celas adoltan legantaron. Dum la iaroi la grafica i romanoi gainis prestigion dank al raconta consisto cae pli profunda psicologia caracterizado della roloi, cae tiel farigis vercoi pli artai. Oni anca nomis ilin bildestrioi de autoro, contraue al popolai bildestrioi. La grafica i romanoi estas tre bele cae accurate presitai sur alt valora papero cae carton binditai. Plei ofte oni vendas ilin en libreioi cae ne en gazet kioscoi quancam de longe shatanto de bildestriai albumoi, inter ili la tre famai malnovai italai Tex cae la franzai Asterix, mi hazarde conatigis cum la graficai romanoi nur antau tri monatoi, ciam aperis la verco la proprietajo fare de rutu modan. Si estas unu el cefai Israelai illustristoi cae autoroi de bildestrioi. Iam en la jaru 2008 si verkis cae desegnis la succesan grafican romanon Malproxima Parenzo, ciu estis traducita en in lingvoin cae venkis la prestigian premio Eisner por bildestriai vercoi. Si nuna grafica romano la proprietajo racontas septago in de voyaggio al Pollando, pli precise al Varsovio, de Mica, i una televida giornalistino ca sia avino vino regina. Ili celas trovi cae i la familian proprietajon confiscitan fare de la regimo dum la dua mond milito quiu farigis nun lau legge restituebla. Sed tui ie ilia alveno al la hotelo la aferoi complicigas. Subite regina changias opinion, cae volas tui reveni reen al Israelo. Crom tio, iu Israelaco natulo rencontita dum la flugo sequas cae spionas ilin, mica genita ca iritita clopodas ciu maniere scapi el lia quat sequado. Foie, sin cascinte in tipa Varsovia cafeio, si rencontas Tomas, bella ca i charmanta loca i ciu tui proponas sian helpon. Tomas estas dum tage turista gvidisto, ca i sin rivelas talenta bildestria artisto nocte. Dum li cae mica vagadas tra la urbo, ni malcovras cia estas la vera chialo de la reveno de Regina al Varsovio, pri cio complotas la gena con Atulo, cae cium reale valoras nun la ex familia doma proprietaggio. Rutumodan, ciel prosisto, confirmas de nove sian talenton la texto i rapide fluas kai la scena redactado esta simpla sed neniam banala presentita con giusta doso da mistero kai sprita humuro mixita cum profunda emozia cum trenigio chi è l'illustristo si usa simplan sed efican presenton de la urba medio cae grafican technicon tute sen ornaman cun iom malhelai coloroi neniam brilai kai neniam stompitai. Kelkai criticistoi comparis sian stilon al tiu de le i de tincio, de Hergé, char la corpa linguaggio kai la mieno i de scia i roluloi traducitai i per netai i linioi giuste sam chie lentincio estas tion trafai che illi per si mem iam racontas la vigla intravivajoin. Charla la dialogoi en la grafica romano la proprietasio o casa sen tri lingvoi, hebrea, angla ca pola, la illustristino usis por la textoi en la parol bobeloi interessan artificon por indici en ciu lingvo la roluloi precise parolas en ciu situazio. Ciu lingvo havas malsaman tiparon ancau en la iama perinta angla ca itala versioi, ca en la balda o aperonta i franza ca hispana, oni usis la saman trafan artificon. En interviuo, Rutu Modan racontis che la productado de tiu romano, du dudec du pagio in longa, postulis tri aro in caiduonon. duonon la uscia clarigoi temis pri tre complexe prilaborita proceso helpe de vera i actoro costumoi, teatra i costumo i si regisore en cioin cio in cae skizis ilin. Tia silin maniere si perfecte controllis antau la fina de segnado la ritmo in Ciù la humura i dialogo e la cortusa i momento i trafe funcciis. L'aula successo de la bildestria libro en Israelo, chi tiu literatura genro ne nia mestis la umoda, ca la tuia i el dono i exterlande, oni i apovas constati che gi bonege funccias.